من كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين O vjernici, kada vam kakav nepošten čovjek sa kakvom informacijom dođe, dobro je provjerite. An tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Da ne bi kakvom narodu, da ne bi pojedincu, da ne bi nekome kakvu nepravdu nanijeli, pa se nakon toga debelo kajali. ساعوا لرفع الجهاد منهم سعيد وعمر وعمر يبغون رد الأعادي أعادي آتوا إلي وقالوا القصف Moramo znati da vjernik mukmin uvijek želi dobro. Može promašiti, ali on želi dobro. I ne možemo nikada kazati da mukmin čini nered. To nije, to ne može pod kapu mu'mina stati. Onaj ko je mu'min, ko je upotpunio svoj iman, a šta je mu'min? Mu'min je, jedna od, od definicija mu'mina je, to je onaj koji ne čini velike grijehe od malih se kaj. Znači upotpunio je svoj iman, ne čini velike grijehe, a od malih se stalno kaj. Zato osobina munafika i nevijenika je, oni čine nered na zemlji, još ima tu jedan veliki problem, a to nikako ne osjećaju. بني إني فخور فخور بكم برغم الصدود إني أراكم أسودا Zato je Allah tebareke wa ta'ala, to jeste njegov poslanik alaih salatu wa salam, nama naredili da budemo iskreni i da samo istinu govorimo. I kažu neki islamski učenjaci, znate li ko je iskren? Kažu iskren je onaj koji kada bude u situaciji da ga jedino laž može izvesti i spasiti, a on tada iskreno postupi. To je iskren. A ovi ostali mogu kazati, nadam se, trudim se, idem u tom pravcu. Ali zajte sigurno da je iskren onaj koji kada ga jedino laž može spasiti, او بودايستن مهلا I kao što kaže šehu Islam ibn Tejmije, sa svakim sarađujemo onoliko koliko je on na Kur'anu na sunnetu, a svakog ostavljamo onoliko koliko on ostavlja Kur'an i sunnet.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 I u tom pogledu uvijek moramo analizirati ja kao pojedinac, ja kao skupina kojoj pripadam, ja umet na koga se pozivam, da li sam, da li smo društveno korisni. Draga moja braćo, mi danas živimo u epidemiji grijeha. Mi danas živimo u velikim fitnetima i neredima svi vrsta i karaktera. Nažalost, danas živimo i u velikom rasulu ovoga ummeta. Ovaj se ummet podijelio Allahumme da je već Haman dostigao ono što je najavio poslanik alaih salatu wasalam. Podijelit će se židovi. Iftarakati il jehudu ala ihda u sebaine firqa. Židovi će se podijeliti na 71 skupinu. Iftarakati il nasara ila ihna u sebaine firqa. A kršćani će se podijeliti na 72 skupine. ستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقا أموي أمتي سبوديرتي لا سرندسي تتري سكوبين كلها في النار إلا واحدة اسمتشي وباترو Pa su bili upitani, To jeste upitali su poslanika ali salatu wasalam A koja je to skupina koja neće u vatru od ovih desetina skupina Pa kaže poslanik alaih salatu wasalam Ma ene el jev u ashabi ono na čemu sam ja danas i moji ashabi to je spašena skupina to je pobjedonosna skupina to je skupina koju će Allah Đelešanu zaštititi to je skupina koju će Allah Tebare Kevotala pomoći ta će skupina biti predvodnik ovoga umeta do sudnjega dana Allahumme dja'alna minhum gospodaru daj da budemo od takve skupine kako se postaviti u vremenu podjele među muslimanima a velike su podjele svakodnevnica našeg života kaže Allah tebareke wa ta'ala i ja ijuha alledina amanu in ja'ekum fasikum bi nebe im fetebejenu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أو بيانيتي kada vam kakav čovjek sa kakvom informacijom dođi, a ovaj čovjek je proglašen fasikom, ashab, Resula sallallahu alaihi ve sellem, pogrešno zaključio i frenio, nije imao lošu namjeru. In džaekum fasikum bi nebelim fetebejenu, أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين O vjernici, kada vam kakav nepošten čovjek sa kakvom informacijom dođe, dobro je provjerite. An tu sivu kaumen bi džahaletin, fa tusmihu ala ma fa'altum nadimin. Da ne bi kakvom narodu, da ne bi pojedincu, da ne bi nekome kakvu nepravdu nanijeli, pa se nakon toga debelo kajali. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين I kada se dvije mu'minske skupine pobiju, verbalno, ili ne do Allah i na drugi način, I to Kur'an predpostavlja da može doći do toga, ne do Allah. Fa aslihu bejnehuma. Još to nalijte goriva, jel tako ne se pobiju dobro? Fa aslihu bejnehuma. Pomirite ih. Fa im baba tihdahuma ale l'ukhra. Fa qatilu leti tebgi hatta tatija ila emrillah. Pa ako se jedna skupina osili protiv one druge, pa borite se protiv nje se ne vrati. Znači ona skupina koja je sa halifom, Ona će se boriti verbalnim metodama. Fa qatilu lati tabghi hatta tafi ila amri Allah. Naci sva raspoloživa sredstva. Ali da ono sredstvo ubijanja bude zadnja stvar da bi se ti ljudi vratili i ponovo bili jedan džemat, jedna skupina. Prilikom toga vraćanja ti ljudi, prilikom ujedinjenja muslimana, treba voditi da se bude pravedan. Voditi računa da se bude pravedan. I ovdje se koristi ovome ajtu dva vida pravednosti. Krst od adl. Jedno drugo dopunje. I ne smije, kako kaže Kur'an, neprijateljstvo prema nekome. Nekoga prezireš da te navede da nepravedan budeš. I adilu u akrabu Budi pravedan. Budite pravedni, to je najbliže bogobojaznosti. Možda nacirete, draga braćo, o čemu će biti danas hulasatul kaul? U kratkim crtama, o čemu ćemo to danas govoriti? Mi se vjednici moramo odlučiti hoćemo li biti dobri za sebe ili ćemo biti dobri za sebe i za druge. Hoćemo li biti slalihi ili ćemo biti muslihini? Hoćemo li biti slanihini ili ćemo biti muslihini? Hoćemo li biti dobri za sebe, a sa drugima šta bude? Ili ćemo biti dobri za sebe, a i za sve ostale? Jer mu mi, draga moja braćo, mora biti na fatihul hajr, mora biti onaj koji odključava svojim ključem samo pute da hajra. وَمَا بَالِيكُ شَرْ A mora zaključavati sve šarove. To je osobina mu'mina musliha, onoga koji popravlja. I zato kada je poslanik, kada je salatu wasalam kazao بَدَعَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَعَ فَتُوبًا لِغُرَبًا Počeo islam pojedinačno, čudno. I završit će se tako pojedinačno i čudo, čudno. Blago tim pojedincima. Pa kažu ashabi, opiši nam te pojedince, o Allahu, poslaniće, ima više rivajeta, a mi ćemo se zadovoljiti sa jednim. Kaže, humul ledine, yuslihune bima afsedan nas. To su oni koji popravljaju ono što su ljudi zabrljali. Znači, ujedinjuju muslimane, popravljaju mire muslimane, pokušavaju da nađu izgrade mostove među muslimanima. Jer muslimani su kao jedno tijelo, ako jedan dio tijela oboli, kako kaže poslanik kada je salatu u selam, čitavo tijelo osjeti temperaturu i nesedicu. I zato muslimani moraju da liječe svaki dio svog tijela. Jedan drn, ali on je tegoba, a kamoli zub, a kamoli više od toga. Zato, draga moja braćo, Osobina munatika i nevjernika je samo da nered čine na zemlji. Ali danas često čujemo neke ljude kako ne znaju razlikovati. Moramo znati da vjernik mukmin uvijek želi dobro. Može promašiti, ali on želi dobro. I ne možemo nikada kazati da mukmin čini nered. To nije, to ne može pod kapu mu'mina stati. Onaj ko je mu'min, ko je upotpunio svoj iman, a šta je mu'min? Mu'min je jedna od, od definicija mu'mina je, to je onaj koji ne čini velike grijehe, odmali se kaje. Znači upotpunio je svoj iman, ne čini velike grijehe, a odmali se stalno kaje. Zato osobina munatika i nevjenika je. Oni čine nered na zemlji, još ima tu jedan veliki problem, a to nikako ne osjećaju. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون kada im se kaže nemojte činiti nered na zemlji tim svojim budaleštinama izmišljanjem vjere pored dina zakona pored šerijata, pravila pored Allahovog sistema. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vi nas razumijete, mi živimo, mi smo napredni. Mi živimo u modernom dobu, mi u ikvac ne znamo voziti. Nećemo mi u kamero doba. Mi redu spostavljamo. Ela innehum humul mupsidune, volakin la ješ A oni su pravi smutljivci. Oni pesad čine na zemlji i još je gore što to nikako ne osjećaju. Dok vjernik, kada čini hajr i pogriješi, znači imao je dobru namjeru, a nevjernik nikad nema dobru namjeru, a u većini slučajeva i metode koje koristi su neispravne, zato što ga ne vodi Allahov zakon šarijat. Mnogo je načina I zato Kur'an nam daje definiciju da provjerimo i da znamo. Zato Allah Đelešanu za sebe trudi pa kaže Wallahu ja'lemu l-mufside min l-muslih. Allah zna ko je fitneđija, a ko je onaj koji popravlja. Stavimo svakoga ko radi za islam na vagu, na vagu Kur'ana i sunneta. Kao što je kazao imam malik, svakome se uzima i oduzima. Samo ne poslaniku, ali i sratu od sram. Znači svaki vjernik može biti kod njega nešto da možemo uzeti, a nešto možda i ne smijemo uzeti. Pogrešio im sam. Ademo sin, ali poslanik, ali i sratu od sram, nigdje u pogledu objave nije mogao napraviti grešku. I zbog toga, u pogledu popravljanja ovoga stanja koje je zahvatilo ovaj umet, koji mora biti prednjača svim ostalima. Moramo se svi uključiti. I moramo moliti Allaha te bareke wa ta'ala da budemo muslihini. Jer to je osobina ovoga ummeta. Nekada je bilo pohvalno u prijašnjim narodima biti samo salih, povući se za sebe u neku pećinu, kao što je bio salih Burhisa, ali ga i šetan gore nije ostavio. Gore mu je odnio širkijate, dok ga nije iz dina izveo i dok nije na tome teslim dušu spustio i ošao na onaj svijet kao mušnik. I kad je to šetan sve završio, rekao mu, ana beriju mink, ana hafu Allah, rabbel alemin, ja se tebe odličem, završio sam sa tebom projekat. Ja se bojim Allaha Đelešanu gospodara svih svjetova. Laže je šeitan, ali zna nekada fino spakovat rečence. Zato je Allah te barekevo ta'ala, to jeste njegov poslanik, ali salatu wasalam, nama naredili da budemo iskreni i da samo istinu govorimo. I kažu neki islamski učenjaci, znate li ko je iskren? Kažu iskren je onaj koji kada bude u situaciji da ga jedino laž može izvesti i spasiti, a on tada iskreno postupi. To je iskren. A ovi ostali mogu kazati, nadam se, trudim se, idem u tom pravcu. Ali znajte sigurno da je iskren onaj koji kada ga jedino laž može spasiti, a on bude iskren. Ali isto tako nam je poslanik, ali je sratu sram, o ohalalio laganje. Ali u tri slučaja. Zato što Islam ima svoj alat. Ima svoj sistem kada se nešto desi među muslimanima. Ima precizan regulator koji to vraća sve na svoje mjesto. I zato kaže poslanik Ali Salatu Oselam po hadisu koji je došao kod Buharije i kod muslima zabranjuje se laž osim u tri slučaja da čovjek slaže sa ciljem da bi pomirio dva brata muslimana. Da čovjek slaže nevjerniku, neprijatelju s kojim je u ratnim sukobima i da čovjek slaže ženi. I ova laž nije ono što je nama poznato. Laži na kvadrat. Ne, ne, ne, ne. Ovo je laž bi mikdar. Ili bolje kazano, govoriti dvosmisleno u datom momentu. Pa neko može razumjeti ovako, a neko može razumjeti onako. Da tu ne može nikakav aparat izmjeriti to lako. Kaže svojoj ženi, volim te da nebesa, ti budi pa mjeri. A je to istina? Može i biti, a može ne biti. Znači, dozvolio je poslanik, ali je sratulo da slažemo, i to ciljano, da, ispi, da smislimo priču između dvojice kako bi pomirili stanje među njima. A onda zamislite između džemata muslimana, a onda zamislite između čovjeka i žene treba da pukne brak i da djeca budu podijeljena i da njegova budućnost bude neizvjesna i da pukne osnovna čerija života. Zato je Islam vjera od Allaha te bareke wa ta'ala koja nema pat ima poziciju nego وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعْ لَهُ مَحْرَجَا ko se bude Allaha bojao da će mu Allah izlaz iz svake situacije. Zato da ga moja braćo, nadama je da učine svaku svom kadru, u svojoj mogućnosti. La yukallifu Allahu nefsen illa usaha, jer Allah nikoga ne pretrećuje preko njegove mogućnosti. Samo uradi ono što ti možeš. Nemoj više od toga, nemoj se rastezat nimalo. Ne traži Allah te bareke o ta'ala od tebe ono što ne možeš. Pa na pogledu islaha, popravljanja stanja, kako među dvojicom, tako među džematima, tako u, u jednom širem obliku ummeta, svi smo zaduženi da se na tom planu protegnemo koliko možemo. Nema bolje metode od popravljanja stanja među muslimanima da ne rečijemo dobro, a odrađamo zla. Neko gibe ti kažeš mu šuti. Neko laže, kažeš mu, ne laži. Neko radi neki grije, sprečiš ga rukom, ili jezikom ili srcem. Pa je to najbolji vid popravljanja stanja. Dalje, podučavanje ispravnom znanju. Da učiš znanje i da se ljudi koriste od tebe. Na taj način si direktno i indirektno bio veliki i dao veliki doprinos da se popravi stanje među muslimanima. Draga moja braćovi, popravljanje stanja među muslimanima nije mustahab. To je vađin s jedne strane. S druge strane to je blagodat koju nam je Allah dao. Ako ne bude takvi, Allah će uništiti narode. Allah će postati kazne. Kao što kaže Allah te bareke evo ta'ala فَلَوْنَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين كاجة الله تبارك وتعالى A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestiti koji su branili da se nered na zemlji čini i koji su spašeni bili a one koji su zlo radili dali smo da se odaju u tom zlu I onda su na kraju grešnici postali. Ma kada bi robbike li uhlike kura bi zulmin u ahluha salihun, u ahluha salihin. Nije Allah Đelešanuhu uništavao ni jedan narod bespotrebno. Činio zulum nikome, Allah nikome ne čini zulum. A da su stanovnici toga naroda ili taj narod bili muslihini, oni koji popravljaju. Znači, jedan šart, jedan uvjet da nas neće Allah te bareke wa ta'ala iskušati iskušenjima koja ne možemo podnijeti, kao što je zemljotres, kao što je poplava, kao što je drugi vidovi ratovi i ostalo glad i razne zarazne epidemijske bolesti, onda moramo biti muslihini, ne smijemo samo biti salihini, samo dobri za sebe, a to nije lahko, Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, onaj mu'min koji se miješa sa, lje, sa ljudima i trpi njihove zlijete, bolji je od onoga mu'mina koji se odvaja. Izbog toga, ovo je ummet koji je direktno umješan da riješi sve probleme. Kuntum hajra ummetin, uhrižet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se mora među ljude izmiješati. Šta će taj ummet raditi? pa jesti, piti i od bolesti i šećeri oboljavati, ne, ne, ne, ne, ne. Temurune bil maruf, wa tenheune anil munker, wa tu'minune billa. Vi ćete situaciju sređivati, naređivat ćete dobro, odraćati od zla, vjerovati u Allaha Đelešanuhu, ljudima objasniti šta je tevhid, šta je vjera u Allaha Đelešanuhu. Neki dan gledam naše nene i tetke, otišle molim te lijepo u foču, da piju neku svetu vodu, da se sa njom polijevaju i da kući ponesu, ne bi li ko zatrudnio, ne bi li se neko bolesti nekakve lišio. I to je, nažalost, vjera na ovim prostorima. I onda postavljamo pitanje, ko danas drži poču? Oni koji se abdeste mokrećom, oni koji se abdeste jednim prstom, nevjernici kršćani, silnici, zbog čega je to tako? Zato što smo pomješali svoje vjerovanje, sa stvarima koje Allah te barek evo tela strogo zabranio, zbog čega je 124.000 poslanika poslao, a to je da pozivaju narodu vjerovanja Allaha Đelešanuhu, a ne prazno vjernja i ne gluposti oni s kojima se mozak ne miri, a kamo li objava i uputa koja je došla preko Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Maka ne verobuke li uhlike al kura bi gudminu ahlu asalihin. Neće Allah uništiti jedan narod a da ako u njemu bude znači ono dobri ljudi, dobronamjerni, koji ne spavaju, ne koji rade da stanje međusobno potprave. Oni koji budu samo dobri, Allah tvrdi da će oni na kraju u zavod otići. Dobar za sebe, neće niski da se zamiri, ma šta ćeš, narod ne zna, pa doće bolje vrijeme. Pa zamislite da su poslanici i njehove ensarije, havari muhađiri i ostalo, da su se tako obhodili, šta bi danas do nas došlo? Muhammed ibn Abdul Wahab, koji je živio u islamskoj državi, kojom se predvodile Osmanlije, nije mogao na širk da šuti. Ustao je i rekao ovo ne ide ovako. Allah ne voli vjeru koja se miješa sa širkom. Digao se protiv sultana, protiv tadašnje islamske države, da ljudima objasni tevhid, da ljudi povjeruju Allaha te bareke o ta'ala i Allah je dao beričeta u njegovoj davi. A oni koji su gledali da što veće kaburistave, tekije, turbeta naprave i stražare za njih odrede da ih ne bi ko ukrao i odnio bogatstva iz njih, vidimo danas da ne znaju šta će sa sobom. Neće ni Evropa ni Istok. Na brkojima su ostali a nekada su 700 godina čitavim hilafom vladali. Molim Allaha te bareke o ta'ala da se ponovo poprave i vrate u pravo svjetlu onako kako Allah uziže one koji uhvate se za Allahovo uže onako kako treba. Allah je upisao, draga moja braćo, te muslihine, kako oni izgledaju. Jesu li oni van Jesu li to ljudi s kojima se ne može nikako? Jesu li to ljudi koje treba ili basti u bunar ili, ili pobiti? Allah te barek evo ta'ala opisuje takve u suri Arab pa kaže وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّا لَا نُبِيُوا أَجَلْ مُسْلِحِينَ Oni koji se čvrsto drže za knjigu, kad se kaže knjiga misli se Kur'an i Sunnet, obavljaju namaz, neće Allah dozvoliti da njihova nagrada propadne. وَإِنَّا لَا نُبِيُوا أَجَلْ مُسْلِحِينَ Neće Allah muslihinima zabraniti nagradu, neće zaboraviti ono što su oni podnijeli na ovome putu da bi popravili stanje muslimana. Molim Allah te bareke wa ta'ala da budemo takvi o kulu kalu hada ostafila li ulekum ostafiruu innehu huva gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن الفساد ذات البين هو حالقا prenosi Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, taj časni ashab od poslanika sallallahu alaihi ve selleme, da je rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme, hoćete li da vas obavijestim o nečemu čije su deređe vrednije od postača i klanjača? Pa smo rekli svakako, o Allahu poslaniće, kaže islahu zatil bejn, to je popravljanje stanja, to je islah, da se popravi stanje među ljudima, među ženatima, među muslimanima. Fe innel fesade zatil bejn, huol halika. I znajte, kaže poslanik, ali salatu wasalam, da je ostavljanje pomirenja ljudi, da ostane tako stanje s kojim nismo zadovoljni, to je britva. To je znači oštra britva, a nastavlja dalje poslanik kada je Senatu Veseran u drugom rivajetu objašnjava kako je naoštrena ta britva. An Ebi Darda, u Ebi Daud, u Tirmidi, u Obn Mađe, u Obn Hibban, fi Sahihi, u Kore Tirmidu, hadithu Sahih. U svim ovim pobranim rivajetima od ovih velikih muhaddisa, rahmetullahi alihim ežna'in, kaže poslanik alaih salatu wassalam, a ovo je rivajet kod termizije, hije halika, la akulu tahliku šar, walakin tahliku ad-din. Kaže, ona je britva, ostavljanje nereda i nečinjenje popravljanja stanja među muslimanima, to je oštra britva. Ne kažem, ona samo brije dlake, ona brije znači dlake, već takva britva prije vjeru. Drugim riječima, ostavljanje nereda među muslimanima i ako ne budu mirđije nastupile da odrade svoj posao, to je britva koja će nas sve pobrijati do kraja. će našu vjeru, ostaćemo bez vjere i zato je kazao poslanik Ali Salatu Osram, edinu nasiha, vjera je savjet, kažu tumači hadisa, ako nema savjeta, nema vjere. Znači, moraju biti ljudi koji konstantno analiziraju, koji stant, konstantno savjetuju, koji konstantno muslimane ujedinjavaju i rade na njihovom pomirenju. Kurna nam je naveo jedan sličan primjer. Vi znate da je u Kur'anu spomenuto sašaptavanje i Allah Đerlešanu je to sašaptavanje osudio osim ako se ljudi nešto ču-ču dogovaraju ali hoće da podire sadaku hoće da narede dobro a u islahim bejnen nas ili hoće da poprave među ljudima pa nešto šapuću u čoškovima nešto se tajno dogovaraju ali imaju ove osobine koje su spomenute u ajetu ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ako to bude radio sašatavao se ne gibeti ogovarao i potvarao i lagao i petljao na kilometre i na mile nego sašatavao se da podijeli sadaku da naredi dobro u islahu bejne nas i pomiri stanje među muslimanima ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله i sve ovo bude uradio da bi Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo dobio fa sawfa nu'tihi ajran azima tako će Allah te bareke ve taala ogromnu nagradu dati on se nešto dogovara on šapće s ljudima ali on ima dobre namjere koje će, od koji će svi dobru čorbu na kraju kusati. Sadaka, draga moja, braćo je nama svima naređena. I zato kaže poslanik, ali je sada salatu osram, tebe su mu priveće ehike sadaka, da se samo osmijeniš. Ne da napraviš facu kada ti je neko popalio sve ima, imanje i, i pčele, i jagode, i ovce, i krave, i koze nego da se osmijeneš bratu lice njegove sadaka. A kaže poslanik kada je sada tu sada na drugom mjestu, kulu sulamin minen nasi, ali je sadaka. Svaki zglob kod ljudi ima pravo da se na njega dadne sadaka. Wa kulle jeumi tatlu fihi šems. U svakom danu u kome se sunce rodi. Znači svaki dan treba da podijeliš 360 sadaka na svaki svoj zglob. Pa onda poslanik je salatu wasalam pojašnjava šta se sve od hajra može uraditi. Kaže ta'adilu bejnef nejne sadaka. Da pomiriš dvojcu ljudi je sadaka. Znači drugim riječima. Pomirio si dva brata muslimana ili dvije skupine vjernika. Ti si podijelio sadaku na svoje zglobove. A znamo kad odkaže jedan zglob, zglob ili ide jedna štaka ili dvije štake ili nekakav nekva formula sa nekim motorčem nazad, prepadne se i ti i oni koji te gledaju sa strane. Porodični život, kuća, žena, i tu se mogu desiti problemi. Zašto danas na zapadu nema braka? Zašto imaju javne kuće? Zašto sada bošnjaci neće u brak? Oće sa čukom i sa drugim hajvanima, čak nekada na dvije noge. I nekada insan može biti gori od hajvana. Jer Kur'an nekada poredi tog prokletog insana koji ostavio Allahov put. Pa kaže, ulaike kel an'am, oni su kao nojevi, a to je najgluplja životinja. Bel hum aval. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni su gluplji od nojeva. Znači, insan koji ima dva oka, koji ima pamet, koji ima razum, može da bude gluplji od noja kada? Kada? kada okrene omen arada an zikri fa inne lehu ma iše tam danka kad okrene leđa Kur'anu kad okrene leđa Allahu te bareke wa ta'ala a ne može bez Allaha i Allahove milosti pa porodični život nema porodice u kojoj neće biti trzavica i problema i nekada problema koji će dovesti do razvada razvodnuće braka između čovjeka i žene. I to je sve islam predvidio. وَيْنِمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَابًا فَرَاجُنَا عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَ صُلْحَا وَصُلْحُ خَيْرٌ Ako se neka žena plaši da će biti zapostavljena, zanemarena, muž je ostavio mu aljaku, ne zna se je li ona puštena ili u braku, ne brine o njoj ništa, Ako mu dođe u takvu situaciju žena, onda nije joj zabranjeno da se dogovore. Prije toga imaju čitavi procesi koji su spomenuti u Koranu kako trebaju poslati se mirđije. Jedna s jedne, jedna sa druge strane da pokušaju očuvati osnovnu čeliju da ona ne pukne. Jer ako pukne bračna čelija, ona će se odraziti na čitavu zajednicu. I naš narod kaže kada vidiš čovjeka da ide putem i sam sa sebom priča ili kuću pravi, pošto džinima pravi vel, trebaju ogromne, znači, piramide, ili ga je žena ostavila. Pa sam sa sebom priča, kažu, pustite ga kraju, Dođe on sebi, se žena vrati i do kuću pokrije. I kad bude zvao vlaha, ko što je ona je zvao vlaha, vlahu, hajde zapalimo. A vlah mudar pa mu kaže, zapalči ako ti sve završiš. Znači, Allah te barek od tada je predvidio to sve. Ako žena ima takav zlom koga ne može podnijeti, da zatraži da se njen, njeno stanje razriješi. O sulhu hajr i taj sulh od isla da se popravi stanje, to je najbolje. Da se lijepo nabude, da zajedno žive ili da se raziđu lijepo. Da ne bude na kaubojski način. Kao se to često dešava u današnjim svakodnevnim životima. Na taj način neće biti sljedeći problema koji se mogu proizvesti iz toga rastava, iz, te, iz tog pucanja braka. Počnu onda obe strane da se mrze, da se preziru, da se obračunavaju. A ako se lijepo i razliđu, bez podizanja prašine i galame i tuče i vrijeđanja, i drugi se onda sa takvim halom složi. Tako je i među vjernicima. Zamislite ako je ovo Allah te barek wa ta'ala naredio da se ovako uradi sa čovjekom i ženom, bračnim drugovima. Šta mislite onda, koja je obaveza uraditi sa skupinama muslimana, sa ljudima, vjernicima, koji u datom momentu se obtužuju? Jedno vrijeme kroz historiju bilo je veliko optuživanje među mezhebima. Bilo je tuče među pristalicama određenih mezheba. Bilo je, znači, verbalnog optuživanja svađa, bilo je izbjegavanje jednih drugi, pa ćete vidjeti u Damasku, u Merinskoj džami imamo četiri mihraba. To su bila hanan četiri vjere. Ali Allah poslao muslihine, Salahudina i Jubija i druge, Čehul Islama i Gluteviju i ostale islamske učenjake, koji su popravili to stanje. I nema više, to je priča koja je prevaziđena. Ima sada dokazivanja, ima jače dokaze, a ti imaš onda slabije, i tako dalje, i tako dalje. Tako i među vjernicima može u datom momentu da bude zavist, hased, ribet, nemime, mržnja, preziranje, da dovede ne do Allah i da verbalni sukoba i do onoga najgoreg. Hoćemo pustiti situaciju da tako plovi. I da svi na kraju budemo uhelačeni. Zad nije Allah te barek evo ta'ala, spomenuo partiju u Kur'anu koja se zove Hizbullah. To je Hizbullah iz Kur'ana, ne iz Libanona Šitska. I mi kad govorimo o partijama, onda kažemo i mi smo Hizbullah, ali iz Kur'ana, ne iz Libanona. Stranka koja poziva Allahu Tebareke wa ta'ala, koja hoće Allahov zakon, davom i džihadom. I udugo se ne petlja, jer iskustvo je uči da može pogrešno i otići s pozornice kao što su i drugi otišli. Zato, draga moja braćo, hulasatul kaul, da zaključimo o musliminima, moleći Allaha te bareke wa ta'ala da budemo odni. U datom momentu može se desiti, kao što je Kur'an spomenuo i to smo rekli na početku, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اكْتَتَلُوا Može se desiti da se muslimani i fizički nekada pobiju do Allah. ali ima rješenje za takav hal. A kamo li kada muslimani se onako nešto isključuju? I vjerujte mi, draga moja braćo, često je to iz dunjaločkih razloga. Često je to zbog toga što neko vidi da je šarijatska politika da s nekim sarađujem, a drugi vidi da s nekim ne sarađujem. Jer ovaj koji kaže ja ne trebam sarađivati, zato što vidim da neke skupine ljudi su prešle sve zla, sve granice zla. Drugi kažu, mi ne vidimo tako. Skoro mi priča jedan student koji je skoro završio u Medini. Kaže, otišao sam kod jednog šeha. Za dvije minute sam dobio dvije petve. Prvo sam mu rekao, šejh, ja kad dođem u moju Bosnu, tamo me čeka moj narod. Kada ja počnem citirati an, an, an, an, hadise sa rivajetima i tako dalje, ljud će gledati u mene, dolazi sad omladina i tako dalje i imat ću puno prostora u davi. Kaže šeha Allah, jedan je svako dobro, samo sarađivaj sa svakim ko tako ti daje prostora da činiš davu. I ne boj da ostaviš takve muslimane. S druge strane sam mu rekao šejh, ja u svom gradu glavnom imam sedam braći, će ljudi dolaze i traže na faku, traže sreću, traže ovo, traže ono, da ti ne govorimo ajmo to drugim stvarima. Pa kada je šeto sve čuo, rekao je, Boga mi ako je takvo stanje, radi s onima koji pomažu Kur'an i Sunnet i moli za druge da je Allah te barek evo ta'ala uputi. Hoće da kaže sa ovim primjerom da čovjek u datom momentu može vidjeti nešto drugi ne vidi to. Onako kako ja predstavim situaciju, na takav ću naći dobiti fetvu. Ili fetvu ili letvu. Danas šta tražiš, to dobiješ. I zato moramo biti svjesni da ničiji hajer ne osporavamo. Kogod je uradio hajer, Allah da ga nagradi. I zato je šehul, šeh bin Baz, rahmetullahi alej, odgovorio svima, ali na jedan kulturan, naučni, ilmski način. Odgovorio je hvanu musliminima, odgovorio je tebli džematu, odgovorio je dervišima, odgovorio je ovima i onima, svima je odgovorio. Ali na način kako je to radio Selebe. I tako trebamo i mi. I kao što kaže šehhul islaminu tajmije, sa svakim sarađujemo onoliko koliko je on na Kur'anu na sunnetu, a svakog ostavljamo onoliko koliko on ostavlja Kur'an i sunnet. I nemojmo se svađati, draga moja braćo. Pribjegnimo dovi, pribjegnimo lijepoj riječi, pribjegnimo molitbe Allaha te barek evo ta'ala da popravi stanje među nama. Nemoj da budemo u lajke hizbu šeitan, nemoj da budemo šitsk, šeitanska partija kojoj je stao cilj samo da zabadimo i da se hranimo ogovaranjem, gibetom i svim onim što ne valja. Volate nazavu, a tekšavu, a tethaberi okum i nemojte se svađati i raspravljati pa da bez borbenog duha ostanete. A kulu kauli hada ostavila li u nekom festavfiruhu. Innehu huval gafuru rahimu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا أن نصلح بما أفسد الناس يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر طالبان في أفغانستان ومسلمين مجاهدين في العراق ومسلمين المجاهدين في, في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم أخرج من السجون مسجونين مسجونين يا رب العالمين وخاصة أخانا أبا حمزة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته عباد الله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون ودي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي ولي صغار تواروا, تواروا بالقصف خلف العتاد أشاويس في ثبات ساعوا لرفع الجهاد منهم سعيد وعمر وعمر يبغون رد الأعادي أعادي أتوا إلي وقالوا القصوى